kaya ay napo, nagising ako na may mabigat na fasa ng amnesia sa gitna ng kawalan. Ang tanging palatandaan ng ating nafaraan ang pangalan at address ni Harry sa loob ng sombrero na ito. Kaya pumunta ako sa apartment, at doon kita nahanap at iyong banana ben. Tumigi ka sa pagsasalita tom. Hallucination ka, hallucination ka.